Добар ден <clears throat> и Божи благослов. Па да, во контекст <laughs> на последните настани веќе неколку саботи збруме на, на такви теми. Така ќе биде и денеска, иеко невообичаено за мене, со оглед на тоа што имав борба оваа седмица со со грлото, промена малку на, на времето и мене ме закачи и грло, па ти афти, па ти херпес, <laughs> се, се ми се собра некако, така да нема да биде вообичаја темата, како што практикувам да изобилува со стихови од Библија, иако со стихови од Библија ќе почнеме, тоа ќе изобилува со цитати од а, Духот на Пророштото, и тоа најповеќе од а, големата борба поточно од 32-та глава на големата борба. Знаете ли која е 32-та глава на големата борба? Носи наслов Стапиците на сатаната. Интересно е што уште во една книга, може би и на друго место, мегуто уште во една книга има глава со ист наслов, а тоа е книгата сведоштво, на, сведоштво за проповедници. Ми чини дека Она оригинална, мислам, на српски, оној превод со дебели корици, ја добив многу одамно од брат Дане. Така ми останало во секјавање, не знам. И таму има глава, иако помала, стапиците на сатаната, исто, носи наслов. И вистина во последно време, што прави гјаволот? Дали се откажува или пак ги дуплира, или ги удвојува своите напори да заведе, да уништи колко што може повеќе. Затоа што тој знае дека времето на него му е кратко и со него е завршено. За жал, мислам имал време и тој за кајање, но не го искористил. Вели големата борба, че значи, ова е почетокот, иако потоа ќе се префрлиме на стихови од Ефесијаните 6 глава, само ова како во контекст Оно што веќе го кажав, значи, на самиот почеток од стапиците на сатаната во големата борба, вели, големата борба меѓу Христа и сатаната, што трае веќе речиси 6000 години, набргу ќе биде завршена и затоа сатаната ги удвојува своите напори да го осуете Христовото дело, што се врши во полза на луѓето и да ги заплетка душите во своите стапици. Вели, негова цел е луѓето да ги држи во темнина и во непокаяние, доека не се заврши Христовата посредничка служба и нема повеќе жртва за гревот. Значи, еве еден од, едно од тактиките или стапиците гаволот, еден голем дел од христијанството ги држи во заблуда, не познавајќи ја светлината за светињата како наука. Тие немаат поим дека ние живееме во последно време, во времето на Јом Кипур, во антитипично време на Јом Кипур, и време на истражен суд, кога Исус посредува горе се уште, но ќе дојде време кога сето тоа ќе заврши. И тоа веруваме дека ќе биде многу скоро. Но Гаул ги држи во незнаење, Значи, голем дел од христијани, да не збориме за, за другите верски заедници, за да колку е можно повеќе, значи, помине тоа време и заврши тоа време и потоа и да се кајат, веќе е касно, затоа што времето на да милост е завршило. Но да прочитаме зборови од шеста глава Ефесијаните, од 10 стих. Ке читаме и се познати, познат текст од Библијата, значи Ефесијаните 6 глава од 10 стих. Најпосле, јакнете во Господа и во силата на Неговата моќ. И наистина ова ни е најпотребно, затоа што ние наша моќ немаме да се бориме ни против самите себе, а камоли против гјаволот, кој што 6000 години а, проучува и знае како да не фати, да не бутне, да не соте. Значи, затоа вели Павле овде, јакнете во Господа и во силата на Неговата моќ. И потоа вели, облечете се во а, сето Божие оружје, за да можете да им се спротиставите на измамите на гјавот. Да можете да ги избегнете тие стапици. Зошто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината, на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Затоа земете го сето Божие оружје, за да може да се браните во лош ден и откако ќе свршите се, да се одржите. И потоа ги реди верата, вистината, спасението, нели, оној оклоп. Не ни е тоа темата, за да не, се, <clears throat> да не губиме време. <clears throat> Значи, многу битно е да бидеме подготвени за тоа што гјаволот денеска има а, толку многу стапици како никогаш порано. Па и вчера читавме во воспитување за оние кои што бевте тука. А, конкретно се носуваше за младите, меѓутоа, нели и за сите што живеат денеска на земјата, вели, потешки времења немало. Со толку многу искушенија. И вистина, сам вие Денеска сите имаме телефони, така наречени смарт телефони во джебовите. И да, имаме со, со телефонот и Библија, еве фала на Бога и од скоро и полуката имаме на македонски. Имаме 300 работи кои што може да ни помогнат за наш духовен раст, меѓутоа овде имате и може да имате и 300 работи кои што може да ве одвлечкаат на друга страна. Замислите се, секој млад денеска има во джеб, значи може да има порнографија може да има, што ли уште не. Во джеб, тука, одма до него. Интернет имате сега на секаде, имате пакети со 3, 5, 10 гигабајти интернет, не знам што, значи буквално каде и да се ногете вие Искушенија во джеб колку што ви душа сака. Така не беше до скоро, нели? Да не збориме за пред 50-60 години. Значи, наистина тешки времења. И наистина треба да ги смогнеме сите сили да се потреме на Господа, да Господ ни помогне во ова време. Да читаме понатаму од голямата брва, вели, ако не се вложат посебни напори, да и се спротистават на оваа сила, ако во црквата и во светот влада е рамнодушност, тоа сатаната е безгрижен. Че значи, ако сме рамнодушни, гјалот не има, не троши време за нас. Зашто вика нема опасност да ги загуби оние кои што ги заробил и што ги води по своја воља. Но ако луѓето почнат да обрнуваат внимание, сега и за тие што обрнуваат внимание, па гелот има посебни методи. Ако тие почнат да обрнуваат внимание на вечните работи, и ако се прашуваат што треба да правам за да бидам спасен, тоа што и се јавува и се обидува својата сила да и ја протистави на Христовата мок и да го запре влијанието на Светиот Дух. Значи, ќе направи се за да ве спречи да се бавите со вечните работи. А тоа го прави, ќе читаме и подолу, со тоа што ќе ве, ќе ве, ќе ве замајува и да, ќе ве влече да го губите времето за земски и за небитни работи. Да забравите на она најважно прашање, како што вели овде, што треба да правам за да се спасам. Ото вели, како и секој вешт војсководач, аха, Зато треба да се облечеме во сето Божие оружје, затоа што имаме работа со вешт војсководач, кој што знае да добива битки и тоа многу често, за жал. Како и секој вешт војсководач, тој однапред ги подготвува своите планови. Значи стратегија прави. Ако види дека Божиот вестник го истражува светото писмо, тој се запознава со предметот за кој ќе се проповеда. След. Ке читаме подоцна во а, главата од свешто за проповедници, дека гјаволот вика не е испушта ниту еден собир на Божиот народ. Тука е, зашто? За да ви го одвлече, ако може некој вниманието, тоа го вели овој цитат, да не ја слушнете пораката, која што може да биде од животна важност токму за вас. Значи, тој вика се запознава со предметот за кој што ќе се проповеда, и потоа ја употребува сета своја вештина и подмолност, така да ги приспособи околностите, за веста да не допре до оние кои што сакат да ги задржи во заблуда, токму по таа точка. Значи, ќе ви одвлече вниманието, не знам, по клима, по не знам по што, по било што. Ке се умислите нешто на некој проблем дома или било што. И може би ќе испуштите токму она што е за вашата душа, битно или да ве охрабри, или да, да ве осведочи за греф. Оној на кого најмногу му е потребна таа опомена, станува зафатен со некој вика ит на работа, каде што мора да биде присутен, или на некој друг начин е спречен да ги слушне зборовите, кои за него би биле животен мир и за живот. Исто така сатаната ги гледа Божите слуги, кога се жалосни поради духовната темнина што го покрива народот. Е сега со таквите, оние кои што нели, а, вели во Езекија тамо 8-9 глава, кај што е главата за запечатување, дека ќе бидат запечатени оние кои што ќе жалат за гревоите што се случуваат во црквата. И се за таквите има лек, мислам, <laughs> мамка, нели? А, тој ги слуша нивните искрени молитви за божествена милост и сила да ја растераат магиската сила на равнодушността, небрежноста и немарност. Значи има група на луѓе кои што се молат да Господ ја отрине равнодушността, небрежноста, немармоста. И гјалот ги слуша тие молитви. Тогаш вели со нова ревност ги изведува своите подмолност, подмолности. Луѓето ги прави ненаситни во јадењето, значи има начини како да или ги поттикнува да се отдадат на некое друго грешно уживање, со што ја отапува нивната мок на да не го слушнат токму она што им е најпотребно да го дознаат, или пак да не го разберат тоа што ќе го читаат. Еве каде влегува, нели, потребата од здравствена реформа и така натаму, чи значи умереност и така натаму. Зато што тоа едно без друго не иде. Еве, за тие кои што ми го предложите, оној докторот а, Милер, како се викаше, тој многу добро ја објаснува таа врска на умот, нели, со телото и така натаму. И навистина многу добри многу добар начин има на представување на проповедање, на изнесување на нештата, така да здравје Боже натака со Божја помош ја ќе се обидам да може би цела таа серија од 7-8 дела да ја преведам, затоа што ќе му послужи секако на, на некој. <laughs> Мислам на секој, затоа што наистина е добро. Сатаната добро знае дека сите што ќе успее да ги наведе да ја занемарат молитвата и истражувањето на Светто Писмо, ќе подлегнат на неговите напади. Еве уште една, уште една метода. Што е ли? <clears throat> Тој знае дека сите што ќе успее да ги наведе да ја занемарат молитвата и истражувањето на Светото Писмо, ќе подлегнат на неговите напади а, во Ефесијаните, и ако не читавме таму на крајот, нели, откако Павле ќе ги изнареди сите а, елементи, делови од оружието, ке каже а, со секаква прозба и молитва, 18 стих, молете се во духот во секое време и заради тоа бдејте со сето постојанство, и со молба за сите свети. Што вели? Молете се во секое време. Зошто? Зошто е потребна молитвата? Зошто е толку необходно важна а, за, за нашиот духовен живот молитвата, толку молитвата? Зошто Елен Вајд вели, кратко и јасно, молитвата е дишење на душата. Вие без молитва не можете да дишите во, во духовна смисла. Вие може да имате меч, да имате штит, да имате нели се тоа, ама ако војникот не дише, тоа значи дека е мртов, мислам, што корист од таков? Да, тоа е молитвата. И истражувањето на, на писмото, значи молитвата нели е наше обраќање кон Господа, ние разговараме со Господа, а Господ па нам ни возврќа преку проучување на писмото. Тоа е таа комуникација. Ако не постои таа комуникација, значи со нашиот водач, со оној кој што знае како да ги бие битките, тоа ние не можеме против дјаволот, кој што исто така искусен. Секојаш имало луѓе што се, што се правеле побожни, и сега имаме друг момент. Секојаш, вика, имало луѓе што се правеле побожни, но наместо да напредуваат во познавањето на вистината, што прават тие? Тие сметат дека нивна верска должност е да бараат каква било грешка во карактерот или заблуда во верата на оние со кои не се согласуваат. Не е тоа целта. Што дали Исус тоа го правил? Не, да Исус гледал да им помогне на учениците и на сите на кои што им проповедал да се втемелат во вистината. А тие самите, нели, со други зборови, а, Исус помагал и ние треба да а, се насочиме на вистината за да а, и ја видиме вистината која е, после секоја лага многу лесно ќе ја препознаеме, нели? Откако добро ќе ја запознаеме вистината. Нема потреба да се земеме да проучуваме што веруваат католиците, не знам што, што веруваат другите и третите и така натаму. Запознајте ја вистината, што многу лесно ќе ја согледате лагата. Но вели овде дека има луѓе кои што се прават наводно побожни, ама наместо да напредуваат во познавање на вистината, тие сметаат дека нивна верска должност е да бараат криви дрени, значи, <clears throat> и грешки во карактерот кај другите и заблуда во верата. Вика, ваквите луѓе се главни помагачи на сатаната. Интересно. Па и оние изнаоѓање на грешки меѓу нас. Ле, овој каков е, ле, овој каков е. Ти се главни помагачи на сатана. Зашто гаволот е опагач, вика, на бракета. Да, секако. Големиот измамник има многу орудија. Значи, <laughs> оружја еден куп. Подготвени да изнесат разни видови заблуди, за да ги фати душите во својата мрежа. Како што се различни ереси кои што се прилагодени кон разновидни вкусови и склонности на оние што сака да ги упропасти. Значи, меѓу друго, <coughs> гјаволот има своји луѓе, преку своји луѓе а, внесува и ереси и лажни учења. Како што денеска ги има еден куп и ги има се повеќе и повеќе. За да ги упропасти луѓето, нормално. Негов план е во црквата да доведе неискрени и необратени, или Господ сака обратени, меѓутоа гелот. има друга цел, кои што ќе поттикнуваат сомневање и неверство и ќе им пречат на оние што сакаат да го направат Божето дело и самите да напредуваат со него. Мнозина кои всушност не веруваат во Бога и во Неговото Слово, прифаќаат известни начела на вистината и важат како христијани, со што им се овозможува да ги воведат своите заблуди како вистинска библиска наука. Да, имате вие еден куп заблуди и во адвентизмот дори. Така да треба навистина да се држиме до словото, треба да бараме помош и водство од Духот Свети за да препознаеме. Не е како што ќе каже еден брат, е 30 години бил он во верата, е дури сега открил дека биле двајца, не биле тројца 30 години он бил во заблуда. Сега некоја нова светлина. Епа, да, ма треба се запрашаме, што е тоа? Дали може би не, не, не си паднал во некоја од стапиците на сатаната? Затоа што тој користи ереси, секако. Тврдењето дека не е важно луѓето како и во што веруваат, е уште една, една од најуспешните заблуди на сатаната. Значи, денеска имате разноразни верски заедници, кои што ете сакаат да се соберат на купче во едно... И, и тоа ги води, таа мисла. Викаат, абе не е битно кој што верува. Ама ајде, ете сите заедно. Ете за доброто на човештвото на овој свет и така натаму. Јас тоа стопати сум го кажал, пак ја кажам, тоа ќе биде големо искушенија и за адвентизмот. И е, и адвентистички представници некојаш одат и присуствуваат на тие некои такви собери. Демек, зашто да не бидеме заедно, да, да не бидеме едно, па нели Исус се молише за тоа, да, ама што има светлина да со темнината? Вистината е една, не може да бидат десет, па не е битно сега кој што верува. Тој вели, знае дека вистината, ако е прифатена со љубов, ја посветува душата на оно што ја прифаќа. Затоа секој се обидува вистината да ја замени со лажни теории, со приказки и со друго евангелие. Затоа што ја знае мокта на вистината, ја знае мокта на Словото, посветувањето на душата. Тој се плаши од тоа нешто и затоа сака душата да ја отрне од вистинскиот пат со лажни науки. Нејасните и чудни толкувања на Светото Писмо, како и многу противречни теории за библиската наука, <coughs> што постојат во христијанскиот свет, се дело на нашиот голем непријател, кој сака со тоа душите да ги збуни, за да не може да ја распознаат вистината. Не слогата и раздор, што постојат во христијанските заедници, треба во голема мера да му се припишат на обичајот на извртување на Светото Писмо. Тоа е, ништо друго. Ништо друго не не двои едни од други, да речем еве саботата како еден голем тест за последно време, не двои од сите други. Но не може да биде неделата, кога Господ рекол, седми ден сабот. Наместо Божето Слово да го проучуваат грижливо и со понизно срце за да ја запознаат Божјата волја, мнозина да го, го истражуваат само затоа за во него да откријат нешто необично и оригинално. А. Наместо Божјето Слово да го прочуваат грижливо и со молитва, со понизно срце да ја запознаат Божјата волја, мнозина го истражуваат само затоа за да во него откриат нешто необично и оригинално и да бидат посебни од другите. Еве јас што открив во Светото Писмо и го презентираа тоа нормално. Ја не знам зашто има ваква потреба. Потреба од вакво нешто да бидеш необичен и оригинален, поразличен од сите други. И сак измислиш некоја теорија таму. За да ги подржат лажните науки или нехристијанските обичаи, некои земаат одделни текстови од писмото и ги вадат од контекст и наведуваат само половина од стихот. И, знаете, тоа се методи. И вели со лукаство на сатаната <clears throat> се вгнездиле зад неповрзани изрази и сконструирани така за да одговарат нивните телесни желби. Така мнозина намерно го извртуваат Божиото Слово. Да, како што Миле да каже Милош Богданович во она негова книга Зошто мношто верски зајници ќе каже па затоа што имате разноразни греови и разноразни техники за прикривање на гревот, затоа имате и раз, а, толку многу верски зајници. Тоа го вели ова што почитавме сега, со други зборови. Секојаш кога Светото Писмо се проручува без молитва и без кроток и понесен дух, ќе се изврти вистинската смисла како како на оние наедноставни и најјасни места, така и на оние најтешките. Внимавајте. Ако проручувате без молитва и водство Духот Свети и наједноставните текстови ќе ги видите со други очи. И кој знае што ќе ќе Како да речеме Еве пак, сакал, сакал Мейхел, пак ме влече натага. Паметот пета глава дела апостолски. Ананија и Сафира доаѓаат, знаете, смислено задржале дел од парите и носат дел од парите, значи само еден дел, за продадената нива. И што им вели таму Павле, кој беше Петар? Да, го излажавте, не ми излажавте мене, туку го излажавте Светиот Дух. И подолу два стиха вели, го излажавте Бога. И не знам, еве, за мене, ја тоа го контекст, контекстот се два-три стиха, ја тоа го сваќам, дека Светиот Дух е Бог. И така го сваќам. Ама некои не го сваќаат така. Или не сакаат, не знам. Тоа е за мене едноставен текст, кој што не можеш многу да немаш многу простор да го вртиш, да не знам. Ама ете, вели овде, дека дури и наедноставните може, можеш да ги извртиш, ако не пристапиш понизно со молитва. И видите, ова е, ова е многу битно, она што често пати го нагласувам. Науката за спасението е толку едноставна, бре луѓе. То само теолози го комплицираат. Спасението е многу едноставно она што е важно за нашето спасение, не е останало завиткано во тајна, ниту е откриено на таков начин да може да го збуни искрениот истражувач на вистината или да го доведе во забуд. Значи, она што е важно за нашето спасение не е останало завиткано во тајна, туку е откриено и за најпростиот и за најнеукиот. Зарем Господ умови ќе собира таму на небо. Не знам, интелект, интелект па не е, кога станува збор за спасението, никогаш не е опрашен интелектот, па зборувавме во Ноево време. Баш тие интелектуалци го правеле лут. Каков дошт, па тоа никогаш не се видело, па ти си лут, па ова, па она, и загинале. Не е до интелектот прашањето на спасението. Духовно прашање. Треба да се покаеш Треба да го оставиш гревот, треба да го прифатиш Христа како свој спасител. Тоа е тоа. Божето Слово е јасно за сите што го проучуваат со искрена молитва. Секоја искрена душа ќе ја прими светлината на вистина. Сега овде има дел кој што зборува за, за науката, која што се издига над Господа. Елен Вајт ќе каже на едно друго место дека секоја вистинска наука се поклопува со Божјата наука. Борам за наука, нели? Биологија, било што. Меѓутоа, луѓето сакат да се направат помудри од Господа, па затоа забегуваат, како вчера што читавме, нели, за еволуција, примери и така натаму. Да не одземам време за тоа. Ова е исто интересно. Значи, сето ова е во главата сатански стапици. Сатанската мајсторска измама, значи, пазите, сатанската мајсторска измама се состои во тоа да ги потикнува човечките умови, да истражуваат и да создаваат предпоставки во врска со, со она што Бог не го открил и што немал намерен ни да го разбереме. И еве сега тука да застанеме и пак онаа тема, нели, тројство, антитринитаризам, не знам што. Можеме ли ние да разбереме такво нешто? Можеме ли ние да завлеземе таму негде на трето небо, како што вика Павле, да отидеме и да разбереме нешто? Па ние не разбираме наједноставни работи тука на земјата. Па ние не можеме да разбереме едно од нели од тајните е како тоа Исус се овоплотил, се родил преко жена. А пак некои тврдат дека не, не, тоа е, то е второ раѓање негово, како човек, он не, он се родил и порамо таму во вечноста. Е, па ој па тоа разбери го. Еве, јас на таквите им велам, извинем, јас, мојот ум толку не фаќа, значи, ја едноставно тоа не го разбери. Па ете, ако, ако е тоа суштината, па ете, нема да бидам спасен. Тоа ли е суштината? Спасението е едноставно. Вели овде, значи, сатанска мајсторска измама е во тоа да ги поттикне човечките умови да истражуваат и да создаваат предпоставки за нешто што Господ не, не ни сака да го разбереме. Вели Елен Вајд во еден друг цитат за Светиот Дух, природата на Светиот Дух е тајна. И тука од вика е нај, најсигурен. Молк. А не да се расправаме што, како. И што вели понатаму цитатот? Вели на тој начин Луцифер го загубил своето место на небото. Што сакал Луцифер? Па он како создание сакал да навлезе во кај божеството, во плановите на божеството, нели? Му стана любоморен на Исуса Христа и така натаму. А, значи, тој бил незадоволен што не му, било, не му биле доверни сите тајни на Божите планови. А целосно го запоставил оно што му било откриено за него лично и на неговата висока положба. Значи го запоставил оно што му било откриено, сакал да навлезе во некои повисоки тајни. И па како ја срушил Ева? Па исто, на ист начин. Што рекол, а не, нема да умрете, току ќе навлезете во повисока сфера таму. Ќе разберете некои нови работи, а Господ е любоморен на вас, па затоа така ви рекол. Чијете, истото е тоа. И вика предизвикувајќи исто незадоволство во срцето на ангелите што му биле подредени и подосна, нели каде ми ева. Интересно е, како тоа се случува да ние ги запоставиме оние откриени јасни работи, а се факеме за, за работи кои што, ете, сакаме да му друваме, не знам која е причината, ама тоа е тоа. Меѓу најуспешните орудија, уште едно, меѓу најуспешните орудија на големиот измамник, се измамливите науки и лажните чуда на спиритизмот. Знаеме дека спиритизмот е едно од средствата преку кои гјаволот ќе ги соедини религиите една со друга. Друга опасна заблуда е науката што го порекнува Христовото божество. Много интересно. Друга опасна заблуда е науката што го порекнува Христовото божество и тврди дека Христос не постоел пред своето доаѓање на овој свет. не знам дали Јеховини така нешто верува, не, не сум баш упатен. Значи, дека Исус почнал да постои откако се родил од Марија. Предходно не постои. Муслиманите ли така Аха. Значи, опасна заблуда. Со тоа се порекнува Христовото Божество. Значи, тој не е Бог. Тој е само, не, не, ете, пророк, не знам, мудрец и така натаму. Еве уште една вика полукава и поштетна заблуда е верувањето што бргу се шири, а тоа е дека сатаната воопшто не постои како личност и дека тоа име во Библијата се употребува само за да ги представи човечките лоши мисли и желби. Значи гјавот, како ѓавол не постои, тоа е измислено. Па си го представува таму со рогови, па не знам со што. И исто науката што грми од проповедалните, дека повторното Христово доаѓање е негово доаѓање за секого лично во мигот на смртта, е измислица, што има за цел да ги одврати мислите на луѓето од Христовата лична појава на облаците. Нели, она, еве го во тајна соба, еле, еве го онде, ене го онде, за кој што нели, Исус не предупредил на неверуваме. Понатаму, световната мудрост учи дека молитвата нема суштинско значење. И предкој, прочитавме сличен цитат луѓето од наука тврдат дека не може да постои вистински одговор на молитвата. Еве, научници. Јас од неодамна читав дека, и тоа на неколку пати ми излезе, таа вест дека наводно научниците, еве, конечно утврдиле, ја утврдиле бесмртноста на душата. Не знам како таму, некоја снимка, не знам што. Како бе тоа можеш да го потврдиш? Утврдиш. Меќе, еве, душата го напушта телото, телото умира, ама душата живее. О, научници, сите се прават мудри. Значи, луѓето од наука тврда дека не може да постои вистински одговор на молитвата. Тоа би значило повреда на природните закони, чудо, а чуда не постојат. Според науката чуда не постојат. Како тоа не постојат? Кога гледаме Библијата и шарана со чуда, и не само од Библијата, туку и ние во нашите собствени животи сме доживеале по некој чудо. Сомневањето почнува да станува мода. Една голема група луѓе гледа во, со недоверба на Божето Слово од истата причина како и на неговиот автор, затоа што тоа го осудува и го казнува гревот. Ова е посебна, значи, приказна. Може би најбитна, затоа што еве како да речеме, не знам дали знаете, пред година две има излезена нова верзија на Библијата, нели King James е она е најпознатата, најверодостојна барем како што велат. И тоа пред година две има излезено Queen James Bible, Библија. Queen, значи не на царот Джеймс, <laughs> туку, туку на, на царицата Джеймс, не знам како да го сватим тоа. И тоа е верзија на хомосексуалците. Замислите. Нормално, таму е се извадено она што, нели, римјаните таму прва глава, тоа е извадено, па э, Моисеевите книги сек каде што кажува што е, нели, зборувавме за тоа дека тоа е гнасно во Божио и тоа е извадено. Значи сите си прават како што си сакаат. Оние вели што не се подготвени да ги исполнуваат неговите барања настојуваат да го отфрлат неговиот авторитет. Тие читаат Библијата или ги слушаат незините науки кога се изнесуваат од проповедална само за да пронедат некоја грешка и така натаму. Тоа веќе зборевме. И сега малку момент и од, да прочитаме и од сведоќето за проповедници, во наредни 5-10 минути. Ова е напишено како да го пишувал гјаволот лично, значи, во прво лице е пишувано, таа е таа глава од сведоќето за проповедници. Исто э, сатански стапици се нарекува. Значи, како гјаволот да се собрал, со своите со својата армија од демони и се прават планови што ќе прават како да ги уништат душите. Мораме вели да стражариме на оние кои што им го свртуваат вниманието на луѓето на Господовата сабота. Значи по, поготово на удар сме ние. Зошто? Затоа што тие мнозина ќе запознаат со Божиот закон, а истата светлина што ја открива вистинската сабота, ја открива вистината за Христовата служба во светилиштето. Тоа што веќе го кажав. И гјаволот сака да ги обмани луѓето, да не дознаат дека живеат во последно време, да и измене времето на милост и да ги уништи душите. Мораме, вели, да ја воздигнеме што повеќе лажната сабота. Под наводници нашата сабота. Гјаволот да нарекува наша сабота, затоа што <laughs> од таму потекнува. Како прво. Ке влијаеме на проповедниците на разни цркви да ги одвраќаат луѓето од Божите заповеди. Она што писмото го прогласува за совршен закон на слободата, ние ќе го прикажеме како робски јарен. И тоа и те како успел гјаволот. Бидејќи народот го прифаќа толкувањето на писмата од своите свештеници и проповедници, односно не истражуваат сами за себе, така работејќи преку свештениците ќе можеме да управуваме со народот по своја воја. И ова доста успеал. Луѓето чекаат на проповедникот. Истражувате сами, затоа што спасението е лична работа. Наша главна грижа е да ја замолкнеме сектата на почитувачи на саботата. Главна грижа. Мораме на некој начин да предизвикаме общ гнев против нив. Ке успее ли јавото ова? Велите како знаеме? Дека на крајот сите со прст кон нас ке покажуваат мораме да ги придобиеме големците на овој свет, во тоа и како успел, на наша страна и да ги наведеме оние што се на власт да ги остваруваат нашите намери и те како успел и тоа. Тогаш, лажната сабота, што ја воспоставив јас, ќе биде наметната со најостри и најстроги закони. Се мисли, нели, на неделниот закон оние кои нема да ги почитуваат барањата на тој закон, ќе бидат протерани од градовите и селата. И ќе бидат изложени на глад и беда. Така, конечно, ќе воведеме нов закон, да се истребат сите оние кои што не се покоруваат на нашиот авторитет. Кога смртта ќе стане неминовна последица на газењето на нашиот закон, на неделниот закон, тогаш мнозина од редовите на оние што денес ја држат вистинската сабота ќе преминат на наша страна. Заради страфа смртта. Но вели, но пред да преминеме на овие крајни мерки, што значи, се крајните мерки, мораме да искористиме сета своја мудрост за да ги заведуваме почитувачите на вистинската сабот. Преку световност, желбите на телото, преку гордоста, можеме многумина да одвоиме од Христа. Тие нека се чувствуваат сигурни дека веруваат во вистината, но преку попуштење на апетитот и ниските страсти, кои го отапуваат разумот и ја намалуваат мокта на запазување, ќе го предизвикаме нивното палјање. Аха. <coughs> Одете, вели, одете, на демоните им вели, одете и мамете ги собствениците на земја и пари. Со грижите за овој живот. Прикажете им го светот во најпривлечни бои, за да своето богатство го трупаат овде на земјата и својата љубов ја врзат за земските работи. И во оваа стапи се многу паднале. Да вложиме крајни напори да ги спречиме оние кои што работат во Божето дело да дојдат до средства што би ги искористиле во борбата против нас. Имаете, крајни напори гјаволот вели да вложиме да парите не дојдат во вистински раце кај оние работници кои што а, го шират делото Божие. Ако успееме да го спречиме ширењето на вистината, значи преку ширење на литература, книги, проповедање, било како, што ја мразиме, нели, не треба да се плашиме од нивното влијание. Оти добро знаеме дека секој алчен и себичен човек лесно ќе падне под наше влијање. Оние, и сега зборува малку на крајот, преку оние кои што имаат форма на побожност, но се одрекле од незината сила, можеме да здобиеме мнозина кои воспротивно би нанеле голема штета. Значи, гјаволот успешно се користи при оние кои што има само форма на побожност или само на име се христијани, <clears throat> поготово ако па станува збор за свештеник и така натаму. Оние кои се повеќе сластолюбиви, отколку богојлюбиви, ќе ни бидат најуспешните помошници. Оние кои што се способни и интелигентни, ќе послужат како мамки, мамци, што ќе ги привлекуваат другите во нашите стапици. Видите, гјаволот ги користи способните и интелигентните свештеници, проповедници и така натаму, луѓе, за да, ги, за да му послужат како мамци, за да привлече многу други во својот табор. Па пазите, а, видите, ке видите дека ќе заклучите дека сите оние кои што излегуваат со некои нови науки, не знам што, то се неверојатно интелигентни луѓе. Пазите, не се тоа некои прости, да кажеме, поднаводници. Тоа се интелигентни луѓе. Но, па ја немаат Божјата мудрост, имаат своја интелигенција која што Господ им ја дал, меѓутоа тие не ја користат во вистински правец. Туку заради сласно љубие и така натаму, како што вели овде, <clears throat> всушност му се најдобри помошници на гјаволот. Оние кои што се способните интелигенти да ќе послужат како мамци, што го прочитавме. Мораме да присуствуваме на сите нивни состаноци, за да спречиме да ги допре веста на вистината. Тоа него не прочитавме од големата борба. Вели Елен Вајд, што мисли, зашто гјаволот се нашел таму а, во книгата на Јов? Нели, која дошле се собрале представниците од сите светови и тука се нашел гјаволот како представи на земјата. Што да не е отишел да се получува нешто од Господа. Не е туку да, да учи нови тактики. Да слуша, да гледа од страна и да учи нови тактики како да ги употреби потоа за уништување на душите. Тоа, тоа го прави И вели, на, значи, мораме да бидеме присутни сите нивни состаноци. И да заспречиме да не допренели вистината до нив. Имам на располагање луѓе кои што се мои представници, вели. Дјаволот и кои застапуваат <clears throat> лажни учења, помешани со доволно вистина, за да ги заведуваат душите. Еве, уште еднаш, оно што е во големата борба го читавме. И на крајот вели, мораме да предизвикаме несогласување расправи. Овоите како успева гјаволот преку ова. Мораме да го уништиме во нив оној силен копнеж за спасение. Мораме некако да ги наведеме да критикуваат, осудуваат и да се обвинуваат едни со други да негуваат себишност и нетрпеливост. Познаете ли колку кумина се разочарале <clears throat> од вакви работи и отишли. И го изгубиле оној копнеж за спасение, како што вели овде. Те речат налет, нека е и црква, ќе седам подобро дома, помирен сум у сабота дома, отколку тамо, не знам што. тоа го прави дјаволот, не се огласувај, критикување, себишност, нетрпеливост, Заради ваквите греови, Господ и нас не истера вика од Неговото присуство, па сите што го следат нашиот пример, ќе ја доживеат истата судбина. Страшно, еве преку овие две глави, на кратко, во 40 на минути, сакав да прикажам дека без Божја помош не можеме. <clears throat> Ние од самите лично искуство знаеме И често пати сме се фатиле, ако не сме <clears throat> денес, во некој од тие стапици на гјавот. Значи, да внимаваме, да бараме помош, мудрост од Господа, затоа што живееме во многу лукаво време, време во кое што, што видовме, гјавот ги зголемува, ги дуплира напорите, за да уништи колко што може да поведе со себе, затоа што знае дека времето му е кратко. Да не му го дозволиме тоа, да се држиме до Господа. Слава нека му е нему. Амин.